tudtad össze? Igen, tudod, akkor is elkevetel. Mi? Akkor a Azt mondta az Albinak, hogy azt mondja, látjuk még egyet. Nagyon Jó, elítélem. Hát, lehetett volna nagyobb harcot, hogy én azt kell minden más. A mennyi. Amennyit akar. Darab. Jó. Három menetet. Nem olyan. Végig láttál a bocsisületét. Komolyan mondom magam. De lassan megint egy elsisztál. Segítványzat, hogy egy elsisztol. Így van a kukába, hogy jól kezdi. Karócsra van. Thank you. Nem kell ezt átcsavarni? Keverni kell. Ezt mindig tovább megtesszük. Ugye emelted valamit? Nem, hát így megemeltem egy kicsit jobban az éjjel. Így föl, föl, föl, így háttára. Így van, köszönöm. 什么的

men jag skyddar vissa. Lefeküdt már? Lefeküdt már a basztika, borjuka, de hinke? Jó, azt mondja meg lesz. Keverje. Nézd a teheneket, keverjed már. Nem állok már. Múlik az idő mostan. Leülök mindjárt. Mit mondasz? Meg azt most elmész, miért nem kevered? Na, Ugye sötét lesz már. Négy akkor már sötét van. Na, nézd meg, én nem látnám, hogy én is nyomó lenne rajta, még nincs még rajta, fő lesz. Hol lesz a holnapi napon? Ha attól függ, ilyen, hogy a busz mennyit késik. رات kevergezett. Miért nem keveredtél? Hát te vagy Te is ott keverni.